Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։

Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր սուղ ժամանակից դուք կարողացել եք րոպեներ հատկացնել մեզ, հատկապես տանը ունեք զույգ չարաճճի տղաներ։ <laughs> Ձեզ է շնորհակալություն այսօր ձեր հաղորդմանը ինձ հյուրընկալելու համար։ Հերմինե, այսօր մենք ավելի շատ կզրուցենք, ավելի շատ կերկխոսենք, քան հարցազրույց կվարենք որովհետև թեման այնպիսին է, որ ես նույնպես ունեմ իմ կարծիքը, իմ տեսակետը եւ կարող եմ դրա մասին բարձր ասել։ Եվ մեր հանդիպման առիթը այսօր վերջերս լույս տեսած ձեր գիրքն է՝ Պատերազմ աչքեր ծաղիկներ վերնագրով, որին արդեն անդրադարձել են տարբեր լրատվամիջոցներ։ Այն նվիրված է ձեր սիրելի հայրիկի Արմեն Ավակյանի պայծառ հիշատակին։ Դուք նրան թեև տեսել եք, ցավոք, նույնիսկ հպանցիկ չեք հիշում, բայց ստեղծել եք նրա կերպար նստ իրական փաստերի։ Վաստակավոր լրագրող Նվարդ Սողոմոնյանը շփվել է ժամանակին հորդ հետ։ Մեջբերեմ նրա խոսքից մի փոքրիկ հատված։ Ինչ զարմացրել էր եւ միջև հիմա է զարմացնում է նրա տարիքին անհարիր լրջությունը, խոհեմությունը, որ տեսել եմ նրա աչքերում, արագ ծանրակշիռ ճիշտ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, որ պիտի ունենա զինվորական հրամանատարը, քաջությունը, սերը օջախի, ընկերոջ, հողի, հայրենիքի հանդեպ, որ էություն է, շաղախ առանց ցուցադրության, Հերմինե նման փաստերն ու իրական պատմություններն են Արմեն Ավակյան կերպարի հիմքն ու հենքը։ Մեր ունկնդրի համար նույնպես բացահայտենք ձեր հայրիկի լուսավոր կերպարը նրա էության խորխորատներից ու վիհերից։ Դուք ձեր գործը վերնագրել եք հայրս դիմանկար առանց վրձնի։ Մենք ասենք հայրս դիմանկար խոսքերով։ Այո, ինչպես ասացիք, Վարդուհի գիրքը նվիրված է հայրիկիս հիշատակին եւ գրքի ստեղծման շարժառիթն էլ եղավ այն, որ այս տարի լրացավ հայրիկիս ծննդյան 50-ամյակը եւ ես որոշեցի նվեր անել գիրքը նրա ծննդյան 50-ամյակին, բայց եթե ընթերցողն էլ սիրի գիրքը, ես կհամարեմ, որ այն նաեւ ընթերցողին է նվեր։ Գրքի հենց սկզբում կա մի հատված, որը վերնագրել եմ հայրս դիմանկար առանց վրցնի, ինչու առանց վրցնի, որովհետեւ ինչ ինչպես ասացիք, ես չեմ հիշում հայրիկին, որովհետև ընդամենը 2-3 տարեկան էի այդ ժամանակ եւ բազմիցս եմ փորձել իմ մտապատկերում կառուցել նրա կերպարը, բայց հասկացել եմ, որ չեմ հիշում դրան։ Ոստի այդ վրձինը, որ պիտի ունենայի, այդ հուշերի վրձինը ես ճանեցա, այդписով առանց վրձնի դիմանկար խորագրեցի, բայց քանի որ նրա մասին ես անընդհատ լսել եմ ծանոթներից, անծանոթներից, ինձ համար նրա կերպարը կարելի ասել ամբողջովին բացահայտվել է եւ այդ պատճառով ես փորձել եմ ներկայացնել ընթերցողին։ Իսկ նրա կերպարի գլխավոր էությունը այն է, որ ընդամենը 21-22 տարեկանում, երբ դեռ Արցախյան շարժումը, ասպես ասած, չէր ծլարձակել, դեռ առաջին կայծերն էին բռնկվում, հայրս մեր տան նկուղում ինքնաշեն զենքեր էր սկսել պատրաստել։ Այսինքն նա կանխազգում էր պատերազմը, եւ երբ մարդիկ անծանոթներ, ծանոթներ մոտենում ու շատերը նույնիսկ ծիծաղում էին ու ասում էին՝ «Այ տղա, ինչ ես անում, պատերազմի ես պատրաստվում»։ Մոսկվա Մոսկվան կլուծի մեր հարցը, Մոսկվան չի թողնի, որ արյուն հեղվի։ Իսկ հայրս ասպիսի պատկերավոր խոսք ասաց, ասաց օթից վառոթի հոտ եմ առնում։ Այսինքն նշանակում է զգում են պատերազմ, պատերազմը չի ուշանա։ Եվ իրոք պատերազմը ճուշացավ ու հետո երբ նա նախաձեռնեց ու ստեղծեց գյուղի կամավորական ջոկատը, հենց ջոկատը զինված էր նրա ինքնաշեն զենքերով։ Գիտեք, ժամանակակիցները նրա ուսուցիչները ասում են, որ Արմեն Ավակյանը լավ աշակերտ չէր, սովորելու առումով ասում են, որ որ նա չէր սովորում, միջին ընդունակություններ ուներ, բայց զենք պատրաստելու համար հավատացեք իսկապես խոր գիտելիքներ են անհրաժեշտ, հատկապես տեխնիկական առարկաներից։ Այո, նա միջակ սովորող էր, չէր սիրում սովորել, բայց ինչպես իր ֆիզիկայի ուսուցչուհին էր ասում, նա ֆիզիկայի կաբինետի բոլոր սարքերը պատրաստում էր իր ձեռքով։ Իսկ երբ դասն էր հարցնում, չէր պատասխանում։ Ասում էր Արմեն, եթե դասը չես հասկանում, ինչպես ես այս բոլոր փորձասարքերը տանը պատրաստում։ Ասում էր ընկեր Օհանյան, եթե դասը սովորեն, բայց ժամանակ կմնա այդ փորձասարքերը պատրաստել համար։ Գուցե չգիտեր Նյուտոնի օրենքները անգիր, բայց կարևորը որ նա կարողացավ կիրառել, հա։ կարողացավ կիրառել կյանքում։ Հերմին է հետաքրքիր է, որ Ձեր փնտրտուքների ժամանակ, երբ փորձում եք ամբողջացնել ձեր հոր կերպարը, նրան չկարողացաք գտնել ոչ լուսանկարներում, ոչ տեսաերիզներում, ոչ փամփշտակալներով, ոչ էլ առավել եւս ինքնաշեն զենքով կամ պատրաստի զենքով։ Հայրս շատ էր սիրում լուսանկարվել մինչև պատերազմը։ Ու նույնիսկ ուներ լուսանկարչական ապարատ ու բոլորին նկարում էր այդ ապարատով, ու մինչև հիմա մենք պահում ենք այդ լուսանկարչական ապարատն ու նկարները, բայց հենց պատերազմը սկսեց նա մի կողմ դրեց այդ ապարատը եւ մայր Հայրիկին ասեց. «Սա մեզ պատերազմից հետո է մեկել պետք գալու»։ Նույնիսկ ասում են, երբ նկարահանումներ են լինում, նա չէր թողնում պատերազմի ժամանակ իրեն նկարեն եւ ջղայնանում էր։ Ես շատ կուզեի այսօր ինչ որ տեսա երեզում գտնել նրան պահել հետագայի երեխաներին ցույց տալու համար, բայց ցավոք չունեմ։ Նա ինչպես ես եմ գրել գրքում, ոչ փամփշտակալով նկար ունի, ոչ ինչ որ տեսա երեզում խոսում է, այսինքն չունենք։ Պետք է մարդ համեստ լիներ նաեւ։ Ինչպես ասում են, համեստ էր իր կերպարով եւ չէր սիրում Երևալ նկարներով տեսա։ Ղցիկի առաջ չէր սիրում Երևան։ Հերմին, այդ 12 տարիների ձեր խոհերն ու իրական փաստերն իրար համադրելով մտահղացակ դրանք զետեղել մեկ գրքում վերնագրելով այն պատերազմ, աչքեր, ծաղիկներ։ Բնականաբար, ձեր խոհերում դուք կառուցել եք ինչ որ կերպար, դուք տեսնում եք ձեր հորը։ Այս բարերից, այս ընդրանի բարերից յուրաքանչյուրն իր խորհուրդ ունի կարծում եմ եւ պատահականորեն չեն ընտրվել որպես վերնագիր։ Երկար է մտածել ինչ վերնագիր դնեմ, որ ասելիքը իր մեջ ամբողջացնի եւ ընտրեցի այս վերնագիրը։ Յուրաքանչյուր բարի մասին առանձին խոսեմ, ինչու պատերազմ, որովհետեւ գրքի բոլոր 10 պատումներն էլ պատերազմոտ են, այսպես ասած։ Պատերազմը շղթայի պես ձգվում է բոլոր 10 պատումներով եւ դա ընդհանուր է մարդիկ, կանայք, երեխաներ երեխաները, ծերերը բոլորի վրա ազդել է պատերազմը եւ պատումների մեջ ներկայացնում է այդ ազդեցությունից ծնված խոհերը, մտորումները, նրանց ասելիքը, նրանց գործը, ինչպես է մանուկը զգացել պատերազմը, ինչպես է կինը զգացել պատերազմը, ինչու աչքեր, իհարկե գիրքը աչքերի մասին չէ, բայց աչքերն են, որ տեսել են պատերազմը։ Եվ այստեղ ականատեսների պատումներ են։ Իմ եւ մյուսների, ովքեր տեսել են պատերազմը, պատմել են ինձ եւ ես փորձել եմ դրանք պատմվածքի, պատում պատումի վերածել։ Այսինքն աչքերն են, որ տեսելն այդ ամենը, չապրած չտեսած պատում չկա գրքի մեջ։ Օրինած բառ անգամ։ Բարեր չկա, այո։ Եվ ծաղիկներ, ինչու ծաղիկներ Իմ պատկերացմամբ հուշերը ինչ որտեղ նման են ծաղիկների։ Կան հուշեր, որ ծաղիկների պես բուրում են, կան հուշեր, որ ծաղիկների պես ժամանակի ընթացքում թարամում են, եւ կան այնպիսիները, որոնք անթարամ են ծաղիկների պես։ Այս գրքի մեջ շատ են անթարամ ծաղիկները, շատ են անթարամ հուշերը։ Եվ այդ պատճառով էլ հենց պատերազմ աչքեր ծաղիկներ վերնագրեցի։ Ես եկել եմ իմ մանկությունից։ Իմ մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս։ Մանկության աշխարհն իմ կյանքում եղել է եւ կմնա ամենանվիրականը։ Այնքան էլ վստահ չեմ, թե իմ մանկությունից հետո ապրել եմ։ Էքզյուպերին բոլորի համար է ասում։ Իսկ ձեր մանկությունն արահետ է, որով դուք եք քայլել, եւ այդ արահետը լուսամուտ է։ Ձեր պատումիկներից յուրաքանչյուրը լուսամուտի տեսքով եք ներկայացրել եւ դրանով եք ուղեկցել ընթերցողին։ Իսկ լուսամուտներից դուրս է կյանքը։ Լուսամուտներից դուրս են նաեւ մանկության արահետները, որոնք ամենաբանուկն են, ամենահիշվողն են, ամենատրորվողը թերևս։ Ամեն անգամ ինչ է հիշեցնում եւ ինչ է սորեցնում ձեզ թարմ տերևների բույրով անտառը, բնությունը, վտանգի պահին այնտեղ թակ կենող մարդը, որտեղ արահետն է տանում։ Այս դեպքում ձեր մանկության պատերազմոտ հեքիաթը։ Մանկությունը մարդու կյանքի այն ամենագլխավոր փուլն է, որը նրա ամբողջ կյանքի վրա մեկնակետն է, այո, որ իր ամբողջ կյանքի վրա թողում է իր հետքը։ Եվ եթե կիսատ է սապել մանկության թեքյաթը, եթե մանկությունդ մանուկ չի եղել, ժամանակից շուտ է մեծացել, իհարկե դա քո ամբողջ կյանքի վրա իր ազդեցությունն է թողում, իր հետքն է թողում։ Իսկ այնտեղ, որտեղ կա պատերազմ, միշտ կա կիսատ մնացած ինչ-որ բան՝ մանկություն, սեր, երազանք, մարդկային կյանք, եւ եթե կիսատ է սապրել մանկությունը, ապա ամբողջ կյանքում այդ կիս կիսատության զգացումը գրում ես սրտիդ մեջ եւ այդ կիսատությունը ինչ որ բանով ամբողջացնել, լրացնել հնարավոր չէ կյանքում։ Այդտեղ այդ կիսատ մասում, այդ դատարկ մասում միշտ բույն է դնում կարոտը եւ դու անընդհատ ինչ որ բան կարոտում ես, անընդհատ ինչ որ լավ բան ես ցանկանում։ Երբ ես ապրել եմ այդ զգացողությունները, իհարկե չէի հասկանում սկզբից ինչ է դա, հիմա եմ հասկանում, որ այդ ամենալավ բանը, որ միշտ ուզում էի ու չէի ստանում, ու հաճախ մայրիկին ասում է՝ «Մի լավ բան տուր», մայրիկն ասում է՝ «Ինչ» ես ասում եմ՝ «Չգիտեմ», «Մի լավ բան։ Ես հիմա եմ հասկանում, այդ լավ բանը հենց այն հեքիաթներ, որ ես ճունեի։ Ես այդ հեքիաթն էի ուզում, որ կիսատ էի թողել, չէի ապրել պատերազմի պատճառով չէի ունեցել այն գխավոր հերոսներին, որ մանկության հեքիաթն է ունեմ գխավոր հերոսին։ Մանուկ էի, միշտ մտածում էի, որ հայրս էլ ինչ որ 7 գխանի վիշապի հետ պայքարում է եւ մի օր երբ սպանի այդ վիշապին տուն կգա։ Միշտ այդպես էի մտածում։ Հիմա ցավոք սրտի արդեն գիտեմ, որ հեքիաթը իրական է։ Հերմինե, անջինչ մնացած հեքիաթների պատկերները ձեզ համար դարձան լուսամուտներ, եւ այդ լուսամուտից է լույսի մուտքը սենյակ, լույսի ազդեցությունը մտքին ու սրտին, գործին ու պայքարին, ապրելու բանաձևն է լույսից արարված է, եւ մարդու պատերազմի կիզակետում թշնամու կամ նրա դիակի հանդեպ մարդ մնալու օժտվածությունն է լույսից է, Արմեն Ավակյանի ապրելու բանաձևը փոքրինչ այլ էր սովորականից։ Դուք հատկապես որտեղ հայտնաբերեցիք դա, որ այդ ապրելու բանաձևը անսովոր էր սովորականի մեջ։ Գրքի բոլոր պատումները կոչվում են լուսամուտներ խորագրով եւ ինչու լուսամուտներ, որովհետեւ լուսամուտների միջոցով լույս է բացվում դեպի պատմության խորքը, դեպի այն պատմությունը, որի մասին ես գրել եմ գրքումս։ Այսինքն, այդ լուսամուտների միջոցով արև է ներս մտնում եւ ծնվում են տողերը, բացահայտվում է պատմությունը։ Եվ կա մի պատմվածք, որը վերնագրել են Բանաձևը, այդ Բանաձևը խորագրի տակ բացահայտում է Բանաձևը, որով հայրս է ապրել։ Որն է այդ Բանաձևը։ Ընդհանուրի մարդու մարդուն, կյանքին, աշխարհին նվիրվելու բանաձևն է դա։ Այդ բանաձևը յուրատիպ ձևով դրսևորվում ճշնամու հանդեպ։ Այսինքն խճմտանքը չի կորչում, հակառակորդի հանդեպ խճմտանքը չի կորչում։ Երբ նա զբաղվում էր պատանների փոխանակմամբ, հայ պատաններին վերադարձնելու գործով, մեր տանը շատ են եղել թուրք պատաններ եւ մայրս ասում է, որ երբ պատրաստում էր փոխանակման, նա մեր տան վերջին շաքարն էլ ինձնից վերցրեց եւ շաքարաջուր արեց եւ պատրաստեց եւ խմեցրեց թուրք պատանին, որ เป զի կարողանա նրան տանել փոխանակման։ Այսինքն այդ մարդկային, այդ մարդկային հատկությունն է, որ ինձ ձգել է բացահայտել նրա ամբողջական կերպարը։ Եվ ասում են, որ մի օր էլ վերադառնալիս բանակցություններից ընկերը ասում է, Արմեն, ինձ թվում է թուրքերն էլ են քեզնով հիանում։ Եվ ես չգիտեմ, երևի եթե նրանք այդպես են պատմում, այդպես էլ եղել է։ Հնարավոր չէ։ Անիմաստ է կեղծել, անիմաստ է։ Եվ երբ թուրք պատաններից մեկը մահացավ, նա նույնիսկ իր շորերը, իր նոր շորերը, որ իր հորաքուրն էր ուղարկել Ռուսաստանից։ Նա հակցրեց թուրք պատանդինի շորեր իր կոշիկները հակցրեց եւ ըստ արժանվուն հանձնեց դիակը։ Իհարկե Երանի է, երբ մարդու կյանքը այնքան է հիացմունք պատճառում, որ նրա ապրած կյանքը եւ յուրայինների մոտ եւ նույնիսկ հակառակորդի մոտ, որ հիանում են նրանով։ Այսինքն կարևոր չէ դու քանի տարի ես ապրել, կարևոր այդ տարիների իմաստն ու համագումարը։ Հերմինե, ընդհանրապես գրքում ձեր բարերի ընտրությունը, բարերի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը երեւ երևում է, նկատվում է եւ այդ։ Եվ ձեզ համար այնտեղ կա երկու բար, որը առանձնանում է ամենալավ իմաստով եւ կա բար, որը առանձնանում է ամենաուժեղ իմաստով։ Կարծում եմ, թե երկուսն էլ պիտի որ բնութագրեն հայրիկին։ Այդտեղ մի մաս կա, որ ասում եմ, երբ մենք խաղում էինք Բաքում եւ երբ իմ հասակակից երեխաները կանչում էին իրենց հայրիկներին, ես չհասկանալով ինչու խռովում ու մի կողմ էի քաշում, ու չէի ուզում, որ այդ բառը ինձ մոտ արտասանեն։ Հետո երբ մեծացա ու հասկացա այդ բառի իմաստը, ես ցանկացա, որ հիմա էլ եմ ցանկանում, որ մարդիկ ավելի շատ, երեխաները ավելի շատ արտասանեն այդ բառը, ավելի շատ կանչեն իրենց հայրիկներին, որ ունենան եւ ավելի շատ կանչեն։ Եվ ինձ համար դա աշխարի ամենալավ ու ամենաուժեղ բառն է։ Երբ երևի հենց այդ ուժեղ բարի մեջ է ամբողջ գրքի իմաստը նաև ամփոփված ու նաև ձեր կատարած ընդհանրացումը, որ ձեր հայրիկից կուզենայիք, որ ձեզ փոխանցվեր ամենամեծ զգացումը կամ զգացմունքը սիրելու կարողությունը։ Այո, ամենամեծ բանը, որ կուզեի նրա չափ հայրենիք սիրելն է, մարդուն սիրելն է, որովհետև երևի դա, դա մենք բոլորս խոսում ենք սիրո մասին, բայց իրական սերը բոլորին չէ տրված, որ զգա։ Երևի դա աստվածաշնոր մի բան է, որ բույն է դնում ոչ բոլորի հոգում։ Այդ իրական սերն է, որ վեհացնում է մարդու հոգին, բարձրացնում է մարդուն։ Եվ ես շատ կուզեի զգալ այդ իրական սերը, որ նա ուներ իր հոգում։ Հերմինե եւ Դարցիալ Լուիսի ու Արևի մասին։ Ամերիկայից եկած մանկամարտ օրիորդի Ձիա Վարդապետյանի անունը ես դեռ այն օրերին եմ լսել, երբ ինքը նոր էր ժամանել Աշան ծեր գյուղը։ Նրա մասին պատմել էր ընկերուհիս, ուսանողական Արմինե Պողոսյանը, ով հիմա դասավանդում է Աշանում, եւ այդ տարիներին նա սովորում էր Երևանում։ Մենք բոլորը սրտի թրթիրով ենք հետևում Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նույնիսկ նախատում էինք մեզ, որ ինչու հենց մենք պիտի Երևանում սովորենք, որովհետեւ Ստեփանակերտում չկար նա ինստիտուտը փակ էր եւ ասում ենք որ այնտեղ լինեիք գուցե մի կարեւոր բան կարողանայինք կատարել մեր հայրենիքի համար եւ Արմինեն մի օր զանգեց հարազատներին զանգեց գյուղ եկավ ողջևորված պատմեց ձի անունով մի ամերիկահայ աղջկա մասին ու ամեն անգամ ամեն զանգից հետո մեզ համար ծիայի թեման թարմ էր մնում։ Արմինեն նույնիսկ պատմում էր, որ ծիան երեխաների հետ զարդեր էր պատրաստում, դրանք տանում էր Ամերիկայում վաճառում էր, գումարը ինչ որ գրենական պիտույքներ կամ գուցե գումարն էր հենց գումարի տեսքով հետ բերում ծնողներին։ Ինչը փոխեց ձեր կյանքում ծիայի ներկայությունը եւ արդյոք շարունակում է այսօր կապ այդ հայրենասերաղջկա հետ։ Այո, անշուշտ շարունակում է։ Ծիան, ես ծիային բնորոշել եմ երկու բառով արևոտ աղջիկ։ Եվ իրոք Ձիան այդպիսին էր։ Երբ Ձիան եկավ մեր գյուղ, Ամերիկայից երբ եկավ մեր գյուղ, իր կամքով հայտնվեց, այսպես ասած, մի վայրում, որտեղ մարդկանց կիսած ճակատագրերն էին։ Ժամանակից շուտ մեծացած մանկություններ, այդ խեղաթյուրումի, այդ ամեն պատերազմի հետքերը, այդ ամեն ինչի մեջ Ձիան եւ ուսուցչուհի էր, եւ հոկեբան էր, եւ հարազատ քույր էր Ձիան մեզ համար ամեն ինչ էր։ Եվ երբ Ձիան եկավ մեր գյուղ, միանգամից չափազանցրած չեմ լինի, բայց արև եկավ Ձիայի հետ, որովհետեւ որովհետև նա մեզ համար նոր երևույթ է։ Ձիայի հետ առաջին անգամ իմացանք Զատիկը ինչ է եւ սկսեցինք ձուներ կել Զատիկ նշել։ Ձիայի հետ իմացանք ազգագրական երգը բարը ինչ է, ազգային երգը ինչ է։ Այդ ամենը մեզ Ձիան սովորեցրեց, մեզ հայեցի ապրել, հայեցի կերպարը պահպանել սովորեցրեց Ձիան։ Եվ նա հերվից էր եկել, բայց նրա մեջ այնքան հայրենիք կար, այնքան հայկականություն կար, որ չգիտեմ, մեր գյուղը ապրում էր Ձիայով այդ ժամանակ։ Եվ երբ Ձիան մնաց մեր տանը, 1 տարի մնաց ու անգլերենով անգլերեն էր դասավանդում դպրոցում ու աշխատավարձ չէր ստանում, թողնում էր դպրոցի կարիքները հոգալուն։ Ու միաժամանակ նա մեզ սովորեցնում էր ասեղնագործություններ սովորեցում, ձեռքի աշխատանք էր սովորեցնում ու մենք գործում էինք, նա տանում էր, հետո մեկ տարուց հետո որ նա գնաց Ամերիկա, նա իր հետ տարավ վաճառեց այդ աշխատանքները եւ դարձյալ դպրոցի համար անհրաժեշտ իրեր բերեց։ Դիան առաջին անգամ մենք Ձիայից իմացանք կոնֆետն ինչ է, որովհետեւ այդ ժամանակ գույնուզգուն կոնֆետ ավելի ճիշտ։ Բնականաբար եթե տան վերջին երկու կտոր շաքարը պիտի օգտագործվեր ուրիշ նպատակների համար։ Այո, ցավալի է, որ կոնֆետը որտեղից պիտի լինի։ Այդ էր մեր մանկությունը, բայց ձիան մեզ համար կոնֆետներ, խաղալիքներ այդ ամենը մենք ձիայից տեսանք առաջին անգամ։ Պաղպաղակ սարքել ձիայից սովորեցինք, որովհետև այդ ժամանակ երբ նա պաղպաղակյանն էր տալիս, մենք չգիտեինք պաղպաղակը ինչ է։ Նա մեզ սովորեցեց պաղպաղակ պատրաստել։ Հերմինե, դա երևի նաև սփյուռքահայերի ինքնազոհաբերման, ինքնաընծայման խորը ոլորտն ուներ։ Դա հայրենադարձության արդեն նշաններն էին առաջին կարծում եմ, որտեվ այդ օրերին ամերիկահայը գար, մնար աշխատեր բնակվեր Աշան գյուղում, իրականում բոլորովին նոր թարմ երևույթ էր եւ ասելիքով հարուստ։ 94-ին իր գավ առաջին անգամ ծիա եւ շատ ջահել էր։ Նա ասում է, երբ մտա Ղազանչեցոց եկեղեցի ու տեսա ավերված, բղծված այդ թուրքերի կողմից այդ վիճակը, ասում է՝ մի երազանք ունեցա, որ երբ ես ամուսնանամ, իմ պսակը կատարվի այս եկեղեցու ծոցում, բայց արդեն վերանորոգված ղազան չէ ծոցում։ Ծածվեց այդ երազանքը իրականացավ։ Իհարկե, ձյան ամեն տարի նշեն, որ գալիս է։ Եթե ամեն տարի չէ, ապա երկու տարին մեկ հաստատ գալիս է։ Գուցե մի անգամ մենք նույնպես հանդիպենք նրան, գուցե նրան բերենք ու նա շատ համեստ է, բայց ես մեր տաղավարոնել նա։ Եվ ասեմ, որ վերջին անգամ նա իր ամուսնու հետ եկավ, վերջերս է ամուսնացել։ Իր ամուսինը հայ է, բայց չէր տեսել հայրենիքը եւ Ձիայի շնորհիվ նրա ամուսինը եւս ճանաչեց հայրենիքը։ Եվ նրանց պսակը մատ պատանիների օրհնությունը կատարվեց հենց Ղազանչեցոց եկեղեցում եւ դա նրա երազանքի մեծագույն երազանքներից մեկի կատարածումն է։ Իր ամուսինը Պաստորեն Զիայի շնորհիվ ճանաչեց հայրենիքը։ Դրանում է կայանում նրա կերպարի վերածումը։ Եվ ստեղծեց մի կենթանի կապ, մի կենսունակ կապ հայրենիքի եւ Սփյուռքի հետ։ Հերմին է ասել կուզեմ նաեւ որ այս պատերազմի ընթացքում երեխաները նույնպես խաղալու իրավունք ունեին, նույնպես պատրաստելու, ստեղծագործելու իրավունք ունեին եւ Փարքաստո դա կար, դա տեղի ունեցավ եւ մի հետաքրքիր դրվագ նաեւ այդ օրերին, այդ տարիներին, երբ երկրամասը պատերազմի մեջ էր, հարյունահեղության մեջ էր, հայրիկի ընկերները կարողացան նաեւ մի ոգեշունչ համերգ կազմակերպել գյուղում։ Տարօրինակ էր բոլորի համար, բայց երբ որ աֆիշը տեսան, ազդը տեսան, նաեւ հարևան գյուղերից հա, եկան մասնակցեցին այդ Այդ մասին եւս կա պատումներում, ինչպես դուք ասացիք, համերգի մասին։ Դրա մասին պատմեցին հայրիկի ընկերները, ավելի կոնկրետ Հոպար Ներսիկը եւ Հոպար Անդրանիկը եւ նրանց այդպես եմ անվանում, որովհետեւ շատ հարազատ մարդիկ են ինձ։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի անդամներ, արմատներով սասունցիներ էին նրանք։ Եվ երբ նրանց ջոկատը Թալինից եկավ Աշան, որոշեցին, որ գյուղը գոնե 1 օրով պետք է այդ սթրեսի ցանեն։ Ու այդ պատճառով համեր կազմակերպեցին, սասնո երկերով, պարերով համեր կազմակերպեցին ու դպրոցականներին, ուսուցիչներին էլ ներառեցին այդ գործի մեջ եւ այսպես ասած ոչ միայն Աշանը իմ հայրենի գյուղը, այլ Գողքի գյուղերից էլ եկան ու այդ օրը ապրեցին, լիարժեք ապրեցին ու ասում են, որ մարդկանց աչքերում հույսը եւ հավատը այդ օրը ավելի շատ էին տեսնում։ Հերմինե կարծում եմ տեղին է այս պահին մենք ունկնդրենք մի հայրենասիրական երգ եւ այդ ոգեշունչ ապրումները նորից ունենանք։ Այո։ Նաեւ մեր ունկնդիրները բնականաբար։ Այո։ Ուխավար իջնում են գիշերը ու էլ չկան ձայներ մարտական բայց միշտ արթուն են հայ զինվորները ու մենք խաղաղ ենք քանի դեռ կա բայց միշտ արթուն են հայ զինվորները աղաղ են քանի դեռ կան թեժ մարտերի անպարտ տղաներն են որ ընկերոջ կյանքը կտան ուժու ոքի են հայ զինվորները ու հաղթելու են քանի դեռ կան derkar Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ հիշեցնենք, մեր օրվա եթերաժամին հյուրընկալվել է երիտասարդ ստեղծագործող վերջերս լույս ընծայված պատերազմ աչքեր ծաղիկներ գրքի հեղինակ Հերմինե Ավակյանը։ Եվ մենք շարունակում ենք Հերմինեի հետ մեր զրույցը։ Հերմինե գրքում խոսում եք ինքնաշեն զենք պատրաստող խենթերի, անավարտ երազների, խեղճ մեխակների, քարակուսու մեջ հանգրվանած պատերազմի, պատերազմից շուտ մեծացող մանուկների, գալիք Հայաստանի, գարուն երազող թրաշուշանների, նոր տարվա տեսիլքների ու ելի կարևոր շատ բաների մասին։ Դուք խոսում եք ձեր որպես պատերազմի պատճառով անհայր մնացած երեխայի մասին։ Գրքում գրեթե անխոս ներկա են նաև ձեր Նաիրատատն ու ձեր Մարինե Մայրիկը։ Նրանց ասելիքն ավելի շատ արտահայտվում է սակավախոսությամբ, նաև նուրբ հոգիներով, ուժեղ գտնվելով։ Կպատմեք նաև ձեր տատի եւ մոր մասին, նրանց տարապանքի ու հպարտության մասին, այն զգացումների մասին, որոնք գուցե միջև այսօր ծածուկ մնացին, բայց ասելիք ունեցան, դասյարակեցին։ Մայրս եւ տատիկս կան պատմածքներում ու հիմնականում նրանց պատմածներով եմ ես ստեղծել նաեւ պատումներից շատերը։ Շատ դժվար է մայրիկի մասին խոսել, որովհետեւ այնքան բան կա ասելու։ Ան ամենագեղեցիկը, որ ես ունեցել եմ կյանքում, մայրս է։ Գեղեցիկ իր բոլոր իմաստներով, իր առաքինությամբ, իր բարությամբ, իր օրինակելի կերպարով եւ ինձ համար կնոջ, հայ կնոջ, առաքինի կնոջ կերպարը հենց ամբողջացած է մայրիկիս մեջ, որովհետեւ չգիտեմ, մարդիկ թեևի կյանքի դժվարություններից, գորուսներից, հատկապես կանայք չարանում են, չէ, այդպես շատ է պատահում, որ կյանքից կոտրվում, կյանքի հարվածներից կոտրվում ու չարանում են։ Բայց այդ չարությունը ես ոչ մորս աչքերում, ոչ նրա արարքներում երբևիցե չեմ տեսել։ Միշտ է զարմացել եմ, ինչպես է նա կարողացել այդքան դժվարությունների միջով անցնել, այդքան երիտասարդ տարիքում այրանալ, բայց չչարանալ աշխարհի դեմ, նույնիսկ ճշնամու դեմ չչարանալ, սիրել մարդկանց, բարություն անել։ Ես նրանից մի են, տեսել եմ այն մարդկային լավագույն ու գեղեցիկ հատկանիշները, որ կարող է հայ կինո ունենալ։ Եվ ես շատ կուզեի որպես կին նմանվեի մայրիկից, բայց չգիտեմ, նա բացառիկ կերպար է ինձ համար։ Եվ բոլորի համար իրենց մայրիկները բացառիկ են, բայց ինձ համար առավել եւս Արմենի համար բացառիկ է իր մայրը ձեր տատը, այո։ Դեվ հավատարմության խորհրդանիշ է։ Իսկ տատիկս, տատիկս աշխատասիրության, երանդունության, ջանասիրության, անսպար գորովի խորհրդանիշ է, որովհետեւ տատիկը երբեք չի եղել, որ ասի վայ հոգնել եմ։ Տատիկը ինձ համար անսպառ էներգիա է։ Միշտ ինչ որ հետաքրքիր պատմություններ է պատմում, միշտ սիրում է աշխատել, խոսել աշխատանքի մասին ու այդքան կորուստներից հետո դարձյալ չի կոտրվել ու թեև հայրիկս ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց նրա ընկերները ամեն տարի նրա ծննդյան օրերին միշտ մեզ հետ են ու ամեն տարի մայրիկս եւ տատիկս սեղան են բացում ու մայրական ջերմությամբ միշտ ընդունում են նրանց։ Հերմինե ձեր մոր կերպարը հուշիկ մի նկարագրություն ունեցա գրքի մեջ, որ դողով, երկյուղով էր փորձում վերցնել ձեր հոր նվիրած շրթներկը, որ այդ տարիներին, չգիտես հայրդ որտեղից էր բերել նվիրելու իր կնոջը եւ այդ շրթներկը դող առաջացրեց նրա մոտ, ինչու այս որ օրերն ենք ապրում, որ ես կարողանամ այդ շրթներկը գոնե օգտագործել։ Սրա մեջ էլ մեծ խորուրդ կա, սրա մեջ էլ ասելիք կա, որ երկու շուրջը պատերազմ պատերազմ է, կինը գուցե նաև իրեն զրկի, իրեն զոհաբերի, նույնիսկ շրտներկից նույնիսկ զրկի։ Եվ այս քայլը կարծում եմ նաև ինչ որ խորհրդի մասին էլի խոսում։ Իսկ ձեր papa Հերմինե միայն մի դրվագում է ներկա։ Նա իմաստնացած է ու շվար։ Նրա արտասանած բարերն էլ կծկտուր են եւ խոհեմ։ Կարծես նաեւ սпасում կար այդ մարդու իր որդուց հետո ապրած տարիների ընթացքում, որն ի վերջո իրականացավ։ Դա ձեր առաջնեկի ծնունդն էր, ում կնքեցիք ձեր հորանունով Արմեն, եւ այս մարդը ինչ է ուզում փոխանցել սերունդներին, ձեր պապիկը։ Պապաս իրականում շատ քչախոս մարդ է, չի սիրում երկար պատմել իր զգացումների մասին, բայց հայրս եւ papas շատ կապված էին իրար հետ եւ երբ արդեն պիտի ունենայի Արմենին, ես գիտեի, որ papas ուզում է, որ ես անպայման նրան Արմեն կոչեմ։ Թեև չէր արտահայտում, բայց ես հոգու խորքում զգում էի նրա այդ ցանկությունը, որովհետեւ անդադ հարցում էր՝ «Տղա ես ունենա, տղա ես ունենա»։ Ես մտածում էի, որ իրոք նա երևի մտածում է, որ երկրորդ Արմենն է իր համար ծնվելու։ Եվ երբ մենք նրան Արմեն անվանը կոչեցինք, այս դա ամուսնուս ցանկությունն էր։ Նա ինքը որոշեց, որ Արմենն ենք անվանակոչելու, papը շատ ուրախացավ ու հուզմունքից արտասվեց լաց եղավ, նա շուտ հուզվող մարդ է շատ եւ չկարողացավ դարձյալ բարերով արտահայտել, բայց շատ հուզվեց ու շատ լաց եղավ ու ուրախացավ ու ասաց, որ կյանքը դեռ շարունակվում է երկրորդ Արմենի մեջ։ Հերմինե ձեր լուսամուտներից մեկը վերջինը բաց է, կիսաբաց է կամ փակ է, որ բառնել ընտրելու լինենք տեղին է։ Ընթերցողն այնտեղ բառ չի գտնում։ Իսկ ինչպես գիտենք, չասված բարերն ավելի խոր եւ զորավոր են։ Համոզված եմ գրքից հետո ինքներդ ձեզ ողրել եք, որ չեք ամբողջացրել կերպարը եւ դեռ ասելիք ունեք։ Եվ պիտի նկատել, Հերմինե, դուք էլ ձեր զրույցում դրա մասին խոսեցիք, որ տարիքի առաջացման հետ նաեւ ընկալումներն են փոխվում։ Թեկուզ եւ հայրիկ բառը չէիք ուզում լսել, իսկ հիմա ուզում եք ամենաշատը լսել։ Այդ ընկալումները փոխվում են եւ ամեն տարիք իր բացահայտումներն ու ընդհանրացումներն ունի։ Այո, Վարդուի վերջին 11-րդ պատումը ես վերնագրել եմ վերնագիրը հետո այդպես ու այդ լուսամուտը թողել եմ դատարկ էջի վրա այն պատճառով, որ այս պատմության բոլոր լուսամուտները դեռևս չեն բացվել։ Դեռ կան տողեր, որ արևի կարոտ են, դեռ պիտի ծնվեն այդ տողերը։ Եվ ես հուսամ այդ լուսամուտները, գալիք լուսամուտները, որ պիտի բացվեն ու գալիք տողերը, որ պիտի ծնվեն ու պատումներ դառնան, միայն խաղաղության մասին է լինելու։ Դա աստված, որ այդ լուսամուտը, որ դեռ կբացվի, խաղաղության լուսամուտ լինի, արևի ու խաղաղության լուսամուտ լինի։ Հերմինե, կարծեմ այդ տողերն արդեն գրվում են։ <laughs> Երբ եք նախատեսում հաջորդ հանդիպումը ընթերցողների հետ։ Հիմա աշխատում եմ երկրորդ գրքի ուղությամբ բանաստեղծությունների գիրք է լինելով, որովհետև նաև չափածո ստեղծագործություններ ունեմ։ Դերևս հղկման, խմբագրման աշխատում են, աշխատում եմ այդ ուղությամբ ու երեխաների հետ մի քիչ դժվար է կազմակերպել, բայց դա աստված հաջորդ տարի հասցնեմ այդ գործավարտին։ Դա աստված ընթերցողը սպասում է, որովհետև այդ լուսամուտը ստիպում է նրան սպասել։ Հերմինե գրքի տպականակը քիչ է, ինչպես սորաբար լինում է մեր օրերում 250 օրինակ, բայց որքան լավ կլիներ, որ մեր պատանիներն ու մանուկները դրանից ունենային եւ հնարավորություն ունենային նաեւ այն ընթերցել։ Հատկապես պատերազմի զարհուրելի տեսարաններ բռնություններ չկան գրքում։ Գերակշռող լավատեսությունն է, սերը, նվիրվածությունը, անznազողությունը, որով միայն ճիշտ դասյարակվել կարող են մեր մանուկներն ու պատանիները։ Մեզ խորթային տարիներին ստիպում էին ընթերցել պատերազմի մասին պատումներ, պատմածքներ, դրանով նաեւ դասյարակվել անկախ ամեն ինչից դա իր հոգեբան սեփականական ազդեցությունը թողնում էր ընթերցողի վրա։ Ճիշտ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք ավելի հաճախ մեր մտածերնդին ներկայացնել մեր հերոսներին, մեր պատմությունը, ոչ միայն հենց պատերազմի սարսափների, այլ նաև այն գեղեցիկի, այն սիրո մասին, որ պատերազմի ժամանակ մարդը չի կոտրվել, գրել է իր մեջ։ Այդ հենց դա պետք է ներկայացնել գալիք սերնդին, ոչ թե չարություն սերմանել պատերազմի հանդեպ, այլ մարդու հանդեպ սերը, հարգանքը, կյանքի հանդեպ սերը, գեղեցիկի հանդեպ սերը բարձրացնել մտածերնդի մեջ։ Հենց այս ուղղությամբ պետք պետք է ներկայացնենք մեր երեխաներին, որովհետև հերոսներից յուրաքանչյուրը սեր է եւ այդ սերը պետք է ներկայացնել երեխաներին, սերունդներին։ Հերմինե, իսկ հաճախ ենք ասում, որ Արցախյան պատերազմին վերաբերող ընդգրկուն որևէ պատմագեղարվեստական երկ առայժմ չունենք։ Ինչ է կարծում, կա դրա անհրաժեշտությունն արդյոք, թե փոքր գրքերով էլ կարելի է գրել այն, ինչ որ պետք է ասվի, ներկայացվի։ Այո, կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա եւ աղուց է այդ անհրաժեշտությունը ցակել, ու հատկապես այսօր, երբ մեր ճշնամին ամեն ձևի փորձում է խեղաթյուրել մեր պատմությունը ու իր սեփական ոճով խեղաթյուրում է այս այսօր, դրա անհրաժեշտությունը կա իհարկե։ Հերմինե Գալիկ տարում պատրաստում ենք նշել Արցախյան շարժման 30-րդ հոբելյանական տարեդարձը։ Գալիկ տարիներին հաջողությունների եւ խաղաղության ամրապնդման տեսլականով ամփոփենք մեր զրույցը։ Կարծում եմ, այս հաջողություններն ու խաղաղությունը Արմեն Ավակյանը եւ իր նման անմահներն են պարտադրում, նվիրում, ընծայում մեր ժողովրդին, հայությանը, ապրողներիս տա Աստված, որ պատերազմ բառը գալիք տարիներին մեր խոսքից, մեր ապրում, մեր կենցաղից մի կողմ քաշվի եւ գալիք լուսաբացները, գալիք առավոտները միայն խաղաղության բացվեն, միայն խաղաղ կապույտ երկնքով բացվեն ու մանուկները միայն խաղաղությամբ ապրեն իրենց մանկությունը ու ոչ մի բանի պակաս ու կիսատություն չզգան իրենց մեջ ու հավատան հեքիաթի գոյությանը իրոք Շնորհակալ եմ Հերմինե հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, որ իրականում դուք ձեր ժամանակից կտրեցիք։ Շնորհակալություն։ Հյուրընկալվեցիք մեզ։ Մենք կարծում եմ, ելի առիթներ կունենանք ձեզ այդ հարցազրույցներ կամ զրույցներ ունենալու, վարելու, տա Աստված, առաջ Աստված։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ուղիղ եթերում մենք ավարտեցինք մեր աշխատանքը, ավարտվեց Արագաստի երիտասարդական ծրագրի օրվա դեկտեմբերի 13-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր նոր հրա հրատարակված պատերազմ աչքեր ծաղիկներ գրքի հեղինակ երիտասարդ ստեղծագործող Հերմինե Ավակյանը։ Զրույցը նրա հետ վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք